Saudos dende a número 42 de A 80 vinilos por hora, a música dos 80 en Radio Filispín. Ose imos comezar no programa unha serie que non vai ser ininterrumpida, vai estar eh, salpicada por algunha que outra ensalada musical entera, pero que eh, si ten, digamos, intención de continuidade. Vai ser unha especie ou un intento de diccionario enciclopédico da música pop do Estado español oitentera que hoxe abrimos, por suposto, e como non podía ser menos, coa letra A. O primeiro artista que abre esta edición novedosa canto a nosa pretensión e que, como decimos, terá continuidade este que responde ao nome de Academia para Butem. Academia para Butem no ano 1986 con esta peza Soy para Butem dentro do álbum e único gran LP do grupo Esas Chicas editado por Tres Cipreses Academia para Butem editaron un mini LP como Academia para Butem no ano 1985 con Javier Benavente, hermano de Eduardo Benavente, como un dos integrantes da banda. Despois deste mini LP no ano 86 graban este que rematamos de ouvir. Esta peza estaba contida nese álbum xa LP con sete cancións propias e unha adaptación dun tema de David Bowie. E, bueno, pois neste período eles xa abandonan ese apelido de Parabuten e se dan a coñecer únicamente como Academia. Continuamos en 80 vinilos por hora na súa edición número 42 e neste primeiro programa inaugural da Enciclopedia Estatal da Música Pop dos anos 80. Aquí, letra a letra. Os estamos coa letra A. Por exemplo, con bandas como esta do noso país, de Galicia, Aerolíneas Federales. Oh, qué pena me das. Que seré bueno. Oh, qué pena me das. Muy, muy, muy bueno. Oh, qué pena me das. Y a mis amigas más queridas las empapabas y les decías: Vamos, vamos a la habitación. Que hoy he estrenado un nuevo colchón. Ven tranquila sin preocupación. Que yo antes que seré bueno. Oh, qué pena, Muy, muy, muy bueno. Aerolíneas Federales con esta peza titulada Oh, que pena me das, tirada do seu segundo álbum Hop Hop do ano 1987. Esta banda que se enmarca dentro da movida galega, nada en Vigo, xunto a bandas como Os Resentidos, Siniestro Total e outros moitos máis. O certo é que a Aerolíneas Federales chegou a vender nada máis e nada menos que na época, naqueles eh, finais dos anos 80, máis de 25.000 copias baixo os auspicios espirituais do selo Drop, eh, con aquel eh, o seu primeiro disco. Despois de seguiría este segundo, Hop Hop, para dar paso terceiro, Tomando Tierra. E así, algún que outro disco máis, para dar vida a alegría, sobre todo a esta banda desenfadada, paralela Siniestro Total, compartindo algúns dos seus integrantes, entre eles Miguel Costas. Pero na enciclopedia da música pop estatal dos 80 que nos estamos marcando aquí, no seu primeiro capítulo, na súa letra A, na edición número 42 de 80 vinilos por hora en Radio Flispín, hai sitio para personajes e grupos un tanto ocultos, un tanto misteriosos, un tanto agachados, pero non por elo menos extraordinarios. De feito, ás veces esta sensación de non te coñezo de nada é un tanto virtual, porque estes chegaron, por exemplo, a presentar o seu vídeo no mítico programa La Bola de Cristal, presentado por Olvido Gara exactamente dentro da sección La cuarta parte que conducía Javier Gurruchaga. Son Afer Niña Mónica. espacio para rarezas na nosa particular enciclopedia da música pop estatal no seu capítulo da letra A, xa aquí en a 80 vinilos por hora. A Fer Niña Mónica. Esta banda gaditana formada a primeiros dos anos 80 por unha serie de rapaces que practicaban unha música bastante oscura e obsesiva chegando a ter unha cota de popularidade bastante baixa. No ano 1984 se presentan o certame de pop rock Alcazaba, en Xerez. A Fer Niña Mónica logran o terceiro posto naquel certame. Unha serie de certames que eran bastante habituais para lanzar as bandas naqueles anos 80, por certo. Ese mesmo ano, en 1984, graban o referido videoclip Crónicas de Guerra, que se emitía no programa de televisión española La Bola de Cristal, naqueles míticos anos 80. Para finalizar esta referencia, esta banda de Cádiz, Fernando, un dos seus integrantes, poeta por outra banda, falece desgraciadamente tras un accidente no ano 2004. E no ano 2008 EH Editores presenta Diamante Roto, unha antoloxía póstuma de Fernando Cañas, un dos integrantes desta banda gaditana, e Fer Niña Mónica e dunha das pezas nunca publicadas desta banda gaditana, imos con unha maqueta máis. Nesta ocasión, e seguindo coa letra A, Aquí tenemos una banda sinistra escura es en contemplacións. Agrimesor K. El extraño de Agrimesor K, una pieza nunca publicada, pertenece a una maqueta, eso, inédita, con dos piezas. El prefacio e está El extraño, que junto a dos singles con dos piezas cada uno, o editado no ano 1982, e principio y e fin, y no ano 1983 e Juegas al Escondite. Bueno, conforman toda discografía de Agrimesor K. dunha banda precursora do que logo sería outra que acadaría un grande éxito, La Dama se esconde. E agora en 80 vinilos por hora vamos a escoitar unha banda agachada de Valencia. Todos lembramos ese synth pop de bandas como Glamour, Última Emoción ou Comité Cisne. Mais aquí temos a Al fin solos. Thank you. que no lo quieres dejar. Te cierran el bar, te abren la cadena para que dudara trabajo otra vez. fin solos dentro do seu maxi He comprado un hombre para ti editado por Twins no ano 1985 unha banda descoñecida absolutamente agachada do cenario valenciano oitentero con un solo maxi do que tirábamos este 100 horas sin sueño segundo Dinas crónicas tras a desaparición da banda valenciana Marlin a finais de 1984, o seu guitarrista Juan Antonio Sánchez se une a Julián Toribio, Miguel Ángel Gabotti e Rafa Picó, futuro integrante de Comité Cisne, e forman Al Fin Solos, un grupo que tivo un paso fugaz pola música valenciana, pero que chegou a gravar este maxi single que ouviamos. Este, repetimos, he comprado un hombre para ti. con esta peza 100 horas sin sueño. Continúas la edición número 42 de Continúas en a 80 vinilos por hora, la edición número 42. justo en esta edición inauguramos, como ya te estamos anunciando, a Enciclopedia Musical Ilustrada Estatal dos 80. Sí, sí, así de pretenciosos. <laughs> bueno, pues estamos la letra y por aquí se pasaron grupos como Academia para Buten, Aerolíneas Federales, Efer Niña Miñoca, <laughs> perdón, Efer Niña Mónica, <laughs> Agrimesor K, Al fin solos y agora, y por no? Este es Alarma. Alarma no ano 1984 con este LP y esta peza todo un éxito que se llamaba Lola una decida y ambiciosa aposta realizada a principios de la década 280 80 por José Manuel de Tena, años más tarde popularmente conocido como Manolo Tena. Quisieron quisieron imitar las audacias musicales y e estéticas de bandas como The Police o mismo The Alarm. La verdad es que hacían un pop rock eh, con parámetros de rock urbano. Se formaron no 1983 y e e, de alguna manera una una escisión una banda los 70 que se llamaba Cucharada. Alarma debuta precisamente no ano de publicación deste disco, 1984, como grupo telonero dos míticos Leño, nunha actuación en directo. E por eses anos, como decía, aparece o seu primeiro álbum homónimo, un LP de título homónimo editado por Mercury e do que rematemos de ouvir unha das súas pezas, Lola, un disco que, porén, non tivo éxito agardado fecais por esa confusión creada entre o público e un produto que navegaba sen mollarse entre dúas tendencias que naqueles anos, naqueles mediados anos 80, estaban un tanto enfrontadas. O rock urbano e a new wave. E agora, dentro da letra A da Enciclopedia Musical Ilustrada, estatal dos 80, aquí en 80 vinilos por hora, Alaska y los Pegamoides. El Jardín, que junto a Volar forma parte de un flexidisc que se entregaba como agasallo aos asistentes dun dos últimos concertos de Alaska y los Pegamoides na memorada e memorable canto seus concertos Escuela de Caminos de Madrid en novembro do ano 1982. Que dicir dalas que los Pegamoides? Pois esta banda formouse no ano 1979 tras unha mm, historieta dentro do grupo Caca Deluxe donde ah, estaban pois eh, Nacho Canut, Manuel Campoamor, Carlos Berlanga e a propia Alaska, ademais de moitas ente máis, como moitas e moitos sabedes. Grupo seminal este dentro da, da movida estatal. O grupo Caca Deluxe realmente non se disolveu, sino que os catro componentes referidos, Alaska, Nacho Canut, Manuel Campo Amor e Carlos Berlanga fundaron Alaska e los Pegamoides, posto que se deron conta que a afinidade entre eles era maior que os intereses en común con os sempre un tanto extraterrestres Caca Deluxe, Fernando Márquez, Enrique Sierra, Pablo Martínez, eh, Peña así de guay a estes disidentes de Caca Deluxe, Alaska, Nacho Canut, Manuel Campoamor e Carlos Berlanga, se lles unen outras dúas personas. Ana Curra, a que coñece no Penta de Madrid, un bar de Madrid mítico dos 80, e Eduardo Benavente, ao que aceitaron tras unha proba motivada pola saída do grupo de Álvaro de Torres. E este un pouco así resumido os comenzos desta memorável banda chamada Alaska e los Pegamoides, unha das excisións de Caca de Lux e banda da que logo tamén surdirían outros proxectos como Alaska e Dinarama, Fangoria e mesmo, de maneira paralela a las que los Pegamoides, Parálisis Permanente, Los Seres Vacíos e moitas aventuras máis. En a letra A desta enciclopedia musical ilustrada, da música estatal dos 80 en Radio Filispín non podía faltar esa continuación dunha parte dos pegamoides, Alaska e Dinarama. medianoche. Tienes que darte prisa y volver a ser capaz de volver. Dinarama con esta estupenda peza chamada Nunca se sabe, interpretada magníficamente polo desaparecido Carlos Berlanga. Un grupo este Dinarama, curiosamente promovido polo propio Berlanga, ao saírse de Alaska e los Pegamoides, alá polo ano 1982 aproximadamente. Ao pouco tempo se une Nacho Canut aquela experiencia, consolidando Dinarama. Y más tarde, Alaska se une a este proyecto como vocalista, así que digamos que a formación un tanto peculiar. Promueve Berlanga, se une Canut y más tarde aparece Alaska, siendo pois pues Alaska y Dinarama. Este grupo realizó un primer álbum llamado Canciones Profanas, lo que se extraíron una serie de singles y una serie de maxis, cuestión esta que se repetiría en toda y cada una de la producción de Alaska e Dinarama. Unha enchenta del maxis, versións singles, versións maxis e bastante prolífica, por tanto, a produción musical desta banda. Produción discográfica que se desenvolve prácticamente até o ano 1990, coa xa aparición no mundo mundial dun outro proxecto de Alaska e neste caso Nacho Canut como foi Fangoria, ficando Carlos Berlanga con unha trasectoria en solitario un tanto esquecida e que posteriormente tras a súa morte pois hai un pouco o luz esa fantástica produción musical do Berlanga. Estamos na edición número 42 de 80 vinilos por hora, o programa da música estatal en Radio Frispim, a radio libre comunitaria que emite dende Ferrol e estamos inaugurando a nosa particular enciclopedia ilustrada musical estatal dos 80, na letra. E que vos parece si continuamos con algunha das súas eminencias? Por exemplo, esta parella, Alex e Cristina. le quitan poder. Pero cuando tú te vas, me hundo otra vez. El Ángel y el Diablo de Alex y Cristina no ano 1989 exactamente unha das pezas que daba título o álbum do seu segundo traballo discográfico como dúo, un dos duetos según din as crónicas máis pop e comerciais dentro do panorama musical de finais dos anos 80. Estaba formado polo catalán Alex de la Nuez, fillo dun cantante de ópera, por certo, Juan Manuel de la Nuez, que comenzó grabando y formando parte de un grupo nacido a de los años 70, como fueron los Zombies, o mítico grupo de Bernardo Bonetti, recientemente fallecido Por otra banda estaba la madrileña de procedencia danesa Cristina Rosenbinge. Bueno, Cristina Rosenbinge que comezou a darse a coñecer cando sustituíu como a vocalista a Monse López Panero no grupo Ella y los Neumáticos. Unha banda que simplemente, pouco máis se pode decir dela agás que se disolveu sin chegar a gravar ningún disco, máis si en 1980 foron finalistas no concurso da Diputación de Madrid. En 1984, Cristina crea con Toti Árboles o batera famoso da movida, o grupo Magia Blanca, que contou coa colaboración do propio Alex de la Nuez como compositor. Xa en 1988, ambos, Alex, o catalán, e Cristina, madrileña de procedencia danesa, lanzan o seu primeiro LP, Alex y Cristina, así, tal cual que inclúe ese famoso single Chas y Aparezco a tu lado. Ese mesmo ano, 1988, Alex e Cristina representan a España no Festival de la OTI, sí, sí, nada máis e nada menos, donde interpretan o tema Dulce Maldición. E a ese álbum ya sucede no ano 1989 El Ángel y el Diablo, do que precisamente rematamos de ouvir a peza que dá título. Naqueles anos Alex exerce tamén como músico de sesión para outros grupos como a Mecano, no seu disco Descanso Dominical, e Cristina traballa como modelo despois da súa experiencia como actriz na película Dragón Rápid de 1986. E no ano 1988 é presentadora do programa musical FM2, que emite daquela a dúas de televisión española xa en 1990 Alex e Cristina se separan e cada un prosigue coas súas cuestións en solitario por todo o mundo coñecida a trayectoria de Cristina Rosenbinge nos últimos anos. E estamos chegando ao noso final, ao final desta edición número 42 de 80 vinilos por hora aquí en Radio Frispin, xa sabedes, todas as semanas, un capítulo procúranos, se non é a vez da frecuencia modulada aquí en Ferrolterra, en Galicia, pois en ese podcast desde donde nos estás pinchando, mesmo desde o noso blog www.pequenosmonstros.blogspot.com Se non atopas, busca en calquer buscador. En calquer caso, primeira edición desta enciclopedia musical ilustrada da música estatal dos 80, na súa letra. A semana que ven seguiremos. Para despedir, un clásico psicotrópico. Este Sack It To Me e unha retaíla de todo tipo de sustancias que nos valen para marchar. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo. Ficades con Almodóvar, McNamara e os auspicios espirituais de Bernardo Bonecci. Como está el servicio de señoras? One. One plus one. Two. Salad two. En vinilos e un programa da productora imaginaria Divertimento para esta radio.